sa atin pong patuloy na pag-aaral sa atin pong paksa na pinamagatan ko ang pagtitiwala sa Diyos. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat na pong bahagi ng ating pag-aaral. At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong pansinin sa Mark chapter 2 verse 1 to 5 yung isang pangungusap roon na sa English version ay ganito po ang pagkakasabi. When Jesus saw their faith, So, yan lang po yung aking babasahin. Matatagpuan po ninyo ang ganyang phrase sa King James Version doon po sa verse 5. Ulitin ko po yung sinasabi ng phrase, When Jesus saw their faith, na kung sa Tagalog pa ay nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. No, para maintindihan po natin yung pangungusap na ito, yung konteksto po kasi nito ay may kinalaman sa lalaking pilay na dinala ng kanyang apat na kaibigan sa harapan ng Panginoong Hesus. Eh, binutas pa nga nila yung bubong ng bahay na pinagbabible studyhan ng Panginoon kasi ang daming tao sa labas at hindi sila makapasok. So habang nagtuturo si Christ, uh, binubutas nila ang bubong para maihatid nila ang kaibigan nilang lumpo. And do you think natutuwa yung may-ari ng bahay habang ginagawa nila yon? sigurado magbabayad sila sa ginawa nilang yon. Pero grabe yung desire nila para sa kaibigan nila na gumaling. At syempre nananalig rin sila na, na mapagagaling ni Jesus ang kanilang kaibigan. Kung kaya they took the risk na manira ng bubong ng bahay ng iba. Pero alam po ninyo, ang sarap po ng may ganyang mga kaibigan, ano? Yung ihahatid ka nila kay Kristo. Yan ay may tuturing kong isa sa katangian ng tunay na kaibigan. Hinahatid ka kay Kristo. So maghanap po kayo ng mga ganyang kaibigan. At kapag sinabi kong ihahatid ka nila kay Kristo, maraming aspects yan. Of course, sa ng pilay, sa physical, pero hindi lang physical, kundi sa emotional, mental, social, financial, spiritual, etc. Okay? So ang sarap po na magkaroon po ng mga kaibigan na hinahatid ka sa Panginoong Jesus. Pero ito, nung pinag-isipan ko yung phrase na ito na when Jesus saw their faith, pambihira, it struck me kasi ang, ang lupit ng description na ginamit ni Mark para sa gesture ni Christ. Try to imagine that. Ipinapakita niya na ang Panginoon ay tumitingin sa pananalig ng mga taong ito. And I wonder kung ilan kaya sa atin ang magaling lang sa ngawa or sa salita na nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero pagdating sa aksyon, ay tinatraidor natin ang ating mga claims and holy confessions. Minsan ang lakas natin sa hallelujah, pero paglabas ng church, sabi pa sa Bicol, eh, nagiging maluyahon or mahina sa Panginoon. Sa totoo lang, ang daming maingay na Kristiyano ngayon ang lakas sumigaw, ang galing sumayaw, malakas pumalakpak at, at talagang pataas-taas ng kamay sa Panginoon. Pero ang lahat ng kanyang pananampalataya ay nasa kanyang damdamin lamang. Walang tunay na kapahayagan na nakikita mismo ng mata ng Panginoon. Oh, ang lupit po ng katotohanan ito. Lahat tayo ay guilty rito. May mga pastors and Sunday school teachers and elders na magaling mag-preach and teach sa pulpit. Pero after that, hindi nakikita sa buhay ang turo ng pananampalataya. Oh, what a shame, what a sad reality sa harapan ng paningin ng ating Diyos. Of course, hindi ko sinasabing perfection. What, My context here is of course a maturity, yung merong progress sa paglago sa pananampalataya at pagsusumikap na buhay ang katotohanan ng Panginoon. So just want to say that kasi baka ma-misinterpret niyo ako sa sinasabi kong ito. Pero alam mo kaibigan, tulad po ng pananampalataya na mayroon yung pilay at maging yung kanya mga kaibigan. Gusto ko ring maging isa ako sa mga kakikitaan ng Panginoon ng pananampalataya I mean, yung mismo ang Panginoon ang siyang nakakakita ng aking puso. And I hope na ikaw at ako ay magkaroon ng ganitong desire. Tama na ang puro salita lang na nagtitiwala tayo sa Diyos. But let's pray to God na bigyan niya tayo ng lakas na humarap sa mga challenge ng faith sapagkat higit siyang nagiging totoo kapag siya ay ating higit na kinakailangan. Sabi nga sa isang quotation na nabasa ko, God becomes a reality when He becomes a necessity. Pero idadagdag ko naman na hindi lamang necessity ang dapat na magbigay ng realidad sa Diyos sa ating buhay, kundi yung ating pag-ibig at kasiyahan sa Kanya. Ang sabi nga ni John Piper, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Wika po ni D.L. Moody, isang 18th century American evangelist, God isn't looking for great people, but He is looking for people who will realize the greatness of God. Ulitin ko po yan. God isn't looking for great people. Hindi siya naghahanap ng mga dakilang tao na ayon sa status at paningin ng sanlibutan na ito. Rather, wika ni Moody, He is looking, God is looking for people who will realize na makakaunawa ng ano, of the greatness of God na mauunawaan nila ang kadakilaan ng Diyos. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Yung tumitingin sa Kanya, yung naghahanap sa Kanya, yung umiibig sa Kanya, yung nagtitiwala sa Kanya na siya ay may magagawa sapagkat siya ay Diyos na dakila.